<clears throat> An Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma an rijala min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam uru lejlata al-qadr fil manam fi sab'a al-awakhir. Od Abdullah ibn Amr radijallahu anhu prenosi da da je skupina ljudi od ashaba vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam vidjela u snovima lejlatul qadr. Da je lejlatul qadr E, u, dva, uh, u sedam zadnjih dana Ramazana. Fa kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam era ru'yakum kad tevata et fi sebi levahir. Kaže, uh, vidim, mislim, smatram da, da su se vaši snovi složili, podudarili u tome uh, da je dva, uh, u zadnjih, uh, zadnjih sedam noći Ramazana, zadnjih sedam noći, zadnjih sedam dana Ramazana, da je lida kada, naravno noć. Femen kane minkum muteharriha, pa ko od vas nastoji da ko od vas nastoji da, da potrefi noć lida kadra, Felete harreha, neka je traži fi sebel avahe, neka je traži u zadnjih sedam, sedam dana, odnosno sedam noći. Radi smo tefku na lihi. Znači u rivajetu Abdullah ibn Amara. A zatim sljedeći rivajet, an Aishete radijallahu anha, ana Rasulullah sallallahu sallam kal, te harra vledet il qadri fil vitri min al ašr il avahir. Kaže, tražite noć lidet il qadra u neparnim noćima zadnjih deset dana. Hadis također mu tefeku na lehi. Naravno, e, ovdje možda nekog boda uoči u prvom hadismu, tako da je došlo u zadnjih sedam dana, e, sedam e, noći Ramazana, a u drugom hadisu od Aiše radila Anha u zadnjih deset dana. Pa ćemo biti poslije dučan opet hadisu u kojem se spominje zadnjih deset dana. Više rivajete gdje se spominje zadnjih deset dana. Uglavnom, ova dva hadisa, ova dva hadisa, znači govori o o tome kada da se traži noć Lejletul Kadra. Naravno da se traži u smislu da se traži sa ibadetima, da se potrefi da ima se ona nagrada koja je spomenuta u suri kadra. Zbog veličine e, Lejletul Kadr, zašto nazad Lejletul Kadr? Zato što znači Lejletul Kadr e, e, noć, noć Kadra. Kadr znači nešto što je visok stepen, visok položaj, E, i zbog toga je nazvana noć kadra li azimi kadriha o šarafiha, zbog njene veličine njenog, njenog e, stepena, položaja, značaja, časti, veličine, zbog toga nazvana tim imenom kadra. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje, zašto je nazvana ti, e, tim imenom noć Lilitu kadra? ili kadr. E, zato kaže, zato što se e, i badet i pokornost u toj noći ima, e, ima velik, veliku nagradu, veliki kadr, veliki značaj. Znači, nije i badet u toj noći kao i badet mimo drugi noći. Zbog toga je, znači, nazvano kadrom. Nešto što je, što je veliko kadra, znači da, da, znači da ima u, tebi, u sebi veličinu, značaj. Nešto ogromno, veliko. Jedno drugo značenje jedno drugo ne isključuje, znači jedno i drugo značenje su ispravne. Da bi se moglo nazvati e, Lejletul Kadru i zbog, i zbog toga, zbog, zbog veličine te noći, a i drugo zbog veličine nagrade toj noći. Svejedno. E, ovdje u hadisu spominje snovi. Znači, e, o, čemu se ovdje, e, o čemu je ovdje riječ? Riječ o tome da je E, zbog, naravno, e, što, zato što je poslanik sallallahu alaihi sallam pojasnio shabima značaj Lejletu Kadra i koliko ona bitna značajna sa strane ono što se dešava te noći, e, zbog, čini, zbog e, mnogostrukosti nagrade koja postoji u toj noći kad se, kad se čini ibadeti u njoj, što se u toj noći određuju, uh, određuju stvari za narednu godinu dana, kader, godišnji kader, i tako dalje spominjuće još neke druge stvari. Uglavnom, ashabi su imali znanje o tome. Pa su zbog toga htjeli da, da, da utvrde koja je to noć u stvari. Noć ili to kadra. Kojim, znači u kojim vremenu u Ramazanu. A što znači da nisu znali, da se nije znalo tačno koja je to noć. Nije pojasnio poslanik sa Allah. Poslanik sa da je imao znanje, on bi rekao njima. Tu, tu noć radite te i te ibadete, pa, će, pa ćete jel, dostići tu nagradu tih ibadeta. Pa su onda oni, neki od njih, znači skupina njih su sanjali. Naravno, vama je poznato mudrost toga zašto se ne zna tačno kad je noć Lilatul Kadra. Zbog toga jel, da, da bi vjernik oživio više noći, vidjet ćemo poslije, znači da se vraća ovdje na neparne noći zadnjih deset dana Ramazana, da bi oživio više noći sa ibadetom, kako bi potrefio tu noć i imao tu ogromnu nagradu, ogromnu nagradu koja, koja je spominuta u Kur'anskom ajetu. <clears throat> Pa su, znači, ashabi sa, sanjali, mnogi od njih su spa, sanjali, pa su njihovi snovi sno, složili, podudarili se, da je to u stvari u zadnjih deset dana Ramazana, zadnjih deset noći u Ramazanu, naravno. Raru jakom kad tavata tfil ašer, kao što došlo rivajtu. Ker vidim da se vaši snovi složili da je to u zadnjih deset noći. Pa ko znači traži, nastoji da da, e, da, da, da potrefi noć ledetog kadra, naravno sa ibadetom, neka traži, kaže, fil ašel ahir, da kaže, u zadnjim noćima, zadnjih deset noći Ramazana. A pa vidimo, u je došlo u neparnim noćima. Kaže, fe inaha arđa, jer kaže, tad se najviše nadat da je, da je u neparnim noćima. Naravno, kod nas u praksi imamo, šta imamo kod nas u praksi? Kod nas imamo u praksi problem kad se, kad se raziđu, kad počinje Ramazan ako se razižu u startu, znači kad, koji je dan Ramazana, onda padne problem kad je onda parna i kad je neparna noć. Dobro. Uglavnom, ovaj hadis, znači, uh, ovaj hadis ukazuje na to, uh, znači, da je, da je najviše se nadat, da je, znači, ono što kazuje većina hadisa, mu tefku na lehi, ovdje spomenite dva hadisa, znači, da je, da se da je da je Lejletul Kadr znači zadnjih 10 dana Ramazana, za 10 noći Ramazana i u neparnim noćima. E, po pitanju toga kad je tačno Lejletul Kadr, koju noć Ramazana, e, Ibn Hajar u svojoj knjizi Fatul Bari je sakupio sve stavove učenjaka, otprilike sve. Nastoje da sakupio. I ima ni manje više nego 47 mišljenja. Ako bi neko rekao, pa kako, od 47 kada je, ha, jasni. Da su jasni, ne bi bilo 47. Znači, 47 mišljenja po ovom pitanjima. Od uleme, znači, nije od džahila, od uleme, koji su svoje mišljenje uglavnom nastali da vrati na argumente, na dokaze. A naravno, ovaj, što, a to nam kaže u stvari da u šerijskim tekstovima nije tačno precizirano da to nije tačno precizirano. Iako znači ovaj poznate onaj stav e, znači e, najrašireniji je stav da je to u e, zadnjih 10 noći, zadnjih 10 neparnih noći Ramazana. To je najrašireniji stav. Onda se razlika od toga koja je to stvar noć, je li 21. ili 23. ili 25. ili 27. ili 29. Da li se mijenja svakog Ramazana neka druga noć bude neparna ili je svaki Ramazan ista neparna noć. Oko toga ima razilaženje. I oko toga se vrte uglavnom većina mišljenja. Oni, oni poznatiji mišljenja učenjaka. Recimo, mnogi učenjaci smatraju da je, e, da je najbliže u stvari, da je najpriličnije da je u stvari bude na osnovu argumenta je dok, da bude 27. noći Ramazana. Čak se to prenosi imama Ahmeda, da je to rekao rđaha lejlete seba u Najviše se nada, ne kaže 100% da je, nego najviše se nada da je 27. noći Ramadana. Pa hada kalu arđahu ha delila, kaže ovaj, ova mišljenje, kaže je najbliži shodno dokazu. Naravno ima dokaze koje razvoju na drugo, vidjet ćemo, spomenut ćemo hadis koji će nam doći poslije. Gdje u hadisu jasno došlo da je bilo 21. noći, bio, bila lejlete kadra, noć lejlete kadra. Uglavnom, ovaj, nama nije cilj sad navodimo sveti stavovo učenjaka, E, bitno da znamo da ima razilaženje i da u stvari e, ono što kaže Ibn Hajar da najbliže u stvari da kad se rezimiraju svi argumenti da je to da je noć leto kadra u zadnjih 10 dana Ramazana neparnim 10 e, noći Ramazana u neparnim noćima i da se ona mijenja da nije uvijek da nije svake godine svakog Ramazana iste noći nego nego shodno Allahovoj mudrosti Uh, sad bude, jedno bude 25, jedno će drugi put 29, treći put 21, 23, 27 i tako dalje. I da se mijenja. Da na to ukazuju šarijaske argumente. I da je to najbliže. Da nije, znači, striktno određeno. Da neko kaže kao što, kao što neko, ovaj, neko od učenjaka ima stav da je. Ili ovu nečki učenjaci koji dokazuju doći na hadis koji pa kažu 21. noći uvijek. Drugi kažu 27. noći uvijek, jer hadis taj taj kaže bilo da 7 noći i tako dalje. Uglavnom to ono što spominje Ibn Hađer, Allah zna najbolje, a mi danas imamo, jel tako imamo ove savremeni neki što se izračunali nama, pa znaju ono kada ono bude, utorak, jel tako? Utorak, nakon, ha? Uoči utorka, ja. Ispone, sa ponedjeljka na utorak, nakon koji? Nakon, kad je neparni utorak, u za, oni... Neparni utorak u zadnji des Ramazana, jel? Ja. Je tako? Ja, a Allah zna najbolje, ja, dobro. Ja. Dobro, to je ovaj to je neko izračunao, al tako. Neko izračunao računicom, računao gledao. Dobro. E, eh, ovaj hadis, ovo su samo dva hadisa koje su spomenuli, oni ukazuju eh, znači oni govori u stvari o vrijednosti Lejletul Kadra o vrijednosti ledenog kadra, njegovom značaju, naravno tato ona to kazuje i i sura u kojoj se govori o ledenom kadru. A zašto je vrijedna ledenog kadra? Znači, učenjaci spominju glavno rezimiraju neke tri stvari. Prvo što je e, u noći ledenog kada počela objava Kur'ana. Počela objava Kur'ana. Kako je počela objava Kur'ana? Da li je počela da se objavljuje te noći prvi ajeti objavljeni ili je tada počela spušteno sa spušten od Kur'ana na zemaljsko nebo, pa poslije objavljivan postepeno, kao što kaže Abdullah Nabas, jedno i drugo mišljenje ima. Početak, znači, šta znači početak obave Kur'ana? E, to znači e, da je e, Kur'an, znači, počela objava Kur'ana u Ramazanu i da je počeo u noći Lidatul Kadra. To je prvi značaj Lidatul Kadra. Drugi značaj je u stvari e, to da, da se u noći Lidatul Kadra određuje godišnji kadar. Vi znate da ima kader onaj opći kader od početka stvaranja do sunnjeg dana. Imamo, imamo životni kader za svaku, godinu za, sa strane ljudi, životni kader, čitav njegov život kakav će Ezijal biti. Imamo godišnji kader, imamo četvrsto kader, ovo govorim kako šarijeskim tekstom, znači četvrste kadera, kadera, gledajući vremenski, podjela sa vremenske strane. Četvrsta kadera koja? Dnevni kadar kuda je omen huve fi šan, Allah je Đešanu, svaki dan, znači, u, od, od, znači spušta kader ono što je određeno svakog dana. Kuda je on, svaki dan. To je da dnevni kader. To je spomenuto širijskim tekstovima. Znači imamo opći kader, znači e, sav koji će desiti od početka do, do kraja sunnjeg dana, do, do, do sunnjeg dana, do početka stvaranja, a onda drugi, znači životni, treći e, godišnji i četvrti dnevni kadar. Tako spomenuti u, še, u širijeskim tekstovima. <clears throat> I naravno, ovaj, e, treća stvar, zašto je vrijedna leto kada, e, treća stvar je što se tu noć spušta i meleci. Kakva je fajda, kakav je smisla spuštanja melika? Šta ima veze ako se spuštaju melice? Četvrto, da je znači ibadet u tim noćima bolji od ibadeta hiljadu mjeseci. Znači, nagrada je veća. Dobro. E, ovaj, ova dva hadisa također ukazuju da je Allah Žešanuhu e, sakrio, sakrio tačno kada je noć Lidetu Kadra. Mudrost i smisao toga je u tome da bi ljudi da bi ljudi znači bili aktivni sa ibadetom u, e, tražeći noć leditul kadra e, kao što je pojašnjeno u mnogim hadisma u tih zadnjih deset neparnih noći Ramazana kako bi imali veću nagradu naravno <clears throat> hadise također ukazuju, znači da je ovi hadisi, ovdje koji smo mi spomenuli dva hadisa Mutefku na Lehi, da je znači, e, noć leto kadra zadnjih deset dana Ramazana, da je to najbliži i da je, i da, ovaj, i da je u neparnim noćima. Imam hadisa koji ukazuju 27. noć, da je 21. noć, i tako dalje i druge noći gdje je tačno pojašnjeno u određenim hadisma kad, kad je bila tad kada se desila le, le, kad. Dobro, Uh, hadis također, ova dva hadisa ukazuju da uh, eh, ruja saliha, da dobri snovi, da dobri snovi su hak, da su istina. Ili kao što je došlo u drugim hadisom i radosnim, da, je, da su snovi u stvari šta? Uh, snovi vjernika su 46. dio nubuveta, vjerovjesništva. Kako to? Šta znači vjerovjesništvo? Kako to Kako to može biti 46. dio vjerovjesništva? Misli su stvari hak istina, znači ono što se vidi u snovima, da će se desiti, da se ostvari. Na to se misli. Za razliku od vjerovjesnika, snovi kod vjerovjesnika su istina. Ono što vidi u snovima, to je kao vaj, kao objava. Dokaze zato imam ima Dobro. I naravno hadisu kazuju da je mustehab, da je mustehab u, spomenutim vam načinima da je mustehab povećati ibadet i tražiti sa ibadetom le, noć ledetul kadra. Kako bi naravno jel, imali veću nagradu. Kako bi da se usješala dova. Kako bi znači, imali veliku nagradu, ogromno kako bi se uslišala naše dove. I u stvari kako bi jel, do naredne godine jel, ovaj, e, kako bi se sa tom noći jel, ispunili ispunili sa imanom, ispunili sa ibadetom i dostigli znači, ogromnu, ogromnu nagradu sa, sa ibadetima. A onda ovdje ovaj, navodi uh, Abdullah Besam, kaže mahrum, onaj ko je mahrum, kome je zabranjeno. Šta mu je zabranjeno? Onaj ko ne traži noć ili letu kadra. Kao da mu ne treba Allahova milost. To je onaj ko je mahrum koga ne interesuje to. A ima i takvi koji u određenim vremenima, u određenim mjestima, u određenim znači, danima ili noćima, kada je e, vrijednost raditi određene ibadete, on to ne traži ni ga interesuje. Takva osoba se naziva mahrum ono koje je zabrano, šta mu je zabrano, on ima problem, znači, pa problem između njega, između laže šano, kao da njemu ne treba Allahova milost, kao da njemu ne treba džennet, kao da ne treba iskoristiti u vrijeme u hajru. Uglavnom, uh, <clears throat> ono što je došlo e, u šerijskim tekstovima, vezano za noći i za dane, za njihovu vrijednost, uh, e, prvi deset dana Dhul Hidžeta, su e, najbolji dani u godini. I bolji su od, od bilo kojeg dana u Ramazanu. A zadnji deset noći od Ramazana su najbolji noći. Gledajući globalno. Znači, na to ukazuju širijeski argumenti to, to o tome govori šeir islami temi, o tome govori Ibn Qaim i mnogi drugi učenjaci. Znači, šarijski tekst ukazuju na ovu stvar, vezano za dan, koji su najbolji dan i koji su najbolji noći. Odnosno, iako se u zadnjih 10 dana Ramazana posti, ti dani nisu bolji od 10 dana, prvi 10 dana Dula Hidžeta. A noći, eh, eh, zadnjih zadnji 10 dana noći od Ramazana su bolji od drugih noći Iako se to noćima ne postija. Nego zbog čega? Zbog, zbog Lejletul Kadra. Dobro. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam